Kerbeladan gaýry şehit bolarmy? Her saçyn ösdüren seýit bolarmy? Her telpek geýenden galandar olmaz. Hemze men diýgenler Hemzäge ýetmez. Tutsa damanyndan Seratdan ötmez. Her jama garagan Jemşide ýetmez. Her başa per sanjan Isgender olmaz. Ebu Talyp bolup çykar Serata, Nige, dine girmez Lat-u Menata, Köňlüm istär arş üstünde haýata, Sähra gamyşyndan neýşeker olmaz. Magtymguly, diliň sakla dahanda, Seniň ne işiň bar ýagşy-ýamanda, Sokan gör men diýen köpdür jahanda, her kim Şa Apbas dek soganwar olmaz.